Uspio je onaj ko svoju dušu očisti. Koji dovoljno očisti da je ne mora čistiti džehennemska vatra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Na početku zahvaljujem svevišnjem gospodaru svjetova i donosim salavat na poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wasallam, na njegove časne i plemenite ashabe i sve one koji slijede njihov put do sudnjega dana. Inače čovjek, kao što znamo, ima i tijelo i dušu. Ono što čovjeka čini čovjekom jeste njegova duša. Zato što je ona vječna, ona prelazi u onaj svijet, ljudsko tijelo prolazi na ovom svijetu, ono nestaje i završava u zemlji odakle je i nastalo. Dok toga je bitnije, međutim, e, stanje kod ljudi nije takvo, odnosno stanje sa ljudima nije takvo. Bitnije je da se posvećuje veća pažnja duši, baš zbog toga što je duša vječna i što od toga koliko će nam duša biti očišćena, čista, zavisi e, šta ćemo zaslušiti na onome svijetu. Nažalost, danas ljudi, pa čak i muslimani koji padaju Allahu na seždu, koji znaju za Allaha, veću pažnju pridaju svome tijelu nego svojoj duši. Dok toga jeste danas stanje muslimana ovakvo. Zapostavlja se znači to čišćenje i odgoj duše što je prioritet. Što je prioritet kod svakog pojedinca. Znači da veću pažnju posvećuje odgoju i čišćenju duši. Iz, proste, iz prostog razloga koji, koji su malo prije naveli, a to je što od toga zavisi kakvo će naše stanje biti na ahiretu. Islam ne zapostavlja tijelo. Mnoštvo je hadisa, posebno hadisa psanika ili salatu koji upućuju na važnost zdravlja, zdravog tijela. To ima svoje mjesto i svoje vrijeme. Međutim, Islam veću pažnju posvećuje zdravoj duši, čistoj duši. Danas ljudi kada im neko, kada izgube zdravlje, žaloste se i tuguju. Spopadne ih briga. Kada izgube najmilije, recimo, kada, kada im umre neko od najmilijih, najbližih, tuguju, žaloste i tako dalje. Međutim, kada neko od njihovih poznanika ili prijatelja naj, ili najmilijih, kada skrene s pravoga puta, to jest kada nam umre duša njegova, kada doživi duhovnu smrt, niko za njim ne tuguje. Ili malo ko. Neki on živ, zdrav, neki ima glavu na ramenima. To je pogrešna, pogrešno razmišljanje. Neka je čovjek, neka je živ i zdrav. Međutim, veća je tragedija i veća je žalost kada neko od naših bližnjih, kada doživi duhovnu smrt, kada mu duša umri. Kada je, znači, ne vodi brigu o njoj, ne čisti je, ne održava je i ona doživi tu svoju duhovnu smrt. Inače svi poslanici alaihimu salatu a bilo ih je, bilo ih je mnogo od Adima alejhi pa do posljednjih poslanika Muhameda alejhi salatu Spominje se da je bilo oko 315 poslanika, a oko 124.000 vjerovjesnika. Znači to je, to je veliki broj kroz historiju čovječanstva. I svi poslanici vjerovjesnici dolaze s jednim ciljem, a to je da ljude izvedu na pravi put i da, da ih očisti od grijeha, da ih očisti od negativnih osobina. To je bio njihov uzvišeni cilj, cilj njihove misije. I to je cilj svakog od nas, svakog pojedinca, da radi na sebi, da poradi na sebi. Zato kaže uzvišeni Allah, audu billahi mne šeitan rađim, huvalladhi ba'athe fil ummijina rasulen, jetlu alehim ajatihi wa kitaba wal hikme. Kaže, on je neukima poslao poslanika jednog od njih. Misli se na Muhammed a.s. Poslao je poslanika tim neukim beduinima. Da im ajete njegove kazuje. Da im citirajući ajete. I da ih očisti i da ih knjizi mudrosti nauči. I da ih očisti. Znači ovo je, ovaj dio ajeta ukazuje da je misija i posljednje poslanika Muhammed a.s. bila da očisti taj, svoj narod, cijeli, cijelo čovječanstvo, pošto je on poslanik cijelom čovječanstvu, da ih očisti od neznaboštva, od idolatrija, od sujevjerja, od krivovjerja, od svega onoga što kvari i prlja ljudsku dušu. Prema tome ono što je najvažnije i o čemu treba promišljati i razmišljati svaki razuman i pametan čovjek jeste e, njegov odnos prema njegovoj duši, prema e, njegovoj duhovnoj, duhovnoj strani pa kaže uzvišeni Allah kad man men wa kad khaba man desaha. Ovaj ajet uvijek treba imati na umu. Uspio je onaj koji očisti, ko svoju dušu očisti. To je uspjeh. Uspio je onaj ko svoj dušu očisti. Koji je dovoljno očisti da je ne mora čistiti džehennemska vatra. Jer znamo da Allah na Dunjaluku daje čovjeku uputu. Daje različite načine i metode da čovjek očisti svoju dušu i čovjek je čisti ili nečisti. Pa onda Allah se smiluje čovjeku pa ako nedovoljno čisti svoju dušu dobrim djelima, pokajanjem, Allah mu dadne neke nedaće iskušenja. A svaka nedaća vjernika čisti od grijeha, pa čak i trn, trna koga ga obode. Kao što stoji isposlanika ili ali Svaka briga koja pogodi vjernika, svaka tuga, pa čak i trn koji ga obode, pa čak i uznemiravanja koja doživljava od drugih ljudi, svojih prijatelja, komšija, prolaznika. Sve je to iskušenje koja, koje čisti čovjek. Tako to trebamo i doživljavati. Sve to čovjeka čisti. Međutim, ako čovjek zapostavi svoju dušu, pa ni ta iskušenja nisu dovoljna da očisti svoju dušu, prepuštene prepuštena je Allahove milosti na onome svijetu. Iako je ne uspio očistiti, Allah ga određeno vrijeme šalje u džehennemsku vatru. To je ako mu je duša toliko prljava, odnosno ako ima više loših dijela, ako ima više grijeha nego dobrih dijela. I određeno vrijeme boravi u džehennemskoj vatri da se očiste ti grijezi. Da bi u potpunosti čist, duhovno čist ušao u džennet. E to je ono čega se trebamo svi čuvati, da nas Allah sačuva džehennemske vatri. Jer čovjek, nažalost, danas ljudi, kada čuju ovo, neka se ne smije ni spomenuti pa ljudi misle ako uđu u džehennem neće nikad izići. E, po islamskom vjerovanju samo nevjernici, samo nevjernici, samo licemiri koji se pretvarali da su vjernici, znači idolo poklonici, oni će ostati vječno u vatri džehennemsku. Dok će vjernik koji imao i trun mana, ako dođe do džehennemske vatre i kad se očisti određeno vrijeme, koje Allah odredi, kojim Allah odredi, on će na kraju izići iz džehennema i ući u džennet. Ovo se kaže, nekad ne smijem spomenuti, ljudi odmah se kažu, pa dobro, znači ipak nije to neka tragedija ako ja uđem u džehennem, stoga ću se ja na ovom dunjalku jel, malo opustit, malo posvetiti uživanjima, a ja čvrsto vjerujem u Allaha. Čvrsto vjerujem u Allaha, ponekad ću otići u džamiju, od Ramazana do Ramazana ili od džume do džume, pa ću ja onda ako Bog da tamo malo odgoriti, onda ću izići. Ljudi ne znaju šta je džehennemska vatra. Oni to svojim mjerilima u dunjaličkim. Pa evo nek pokuša, nek izvrši eksperimenti na dunjalku, pa nek uzme malo ove dunjaličke vatri, pa nek drži u njoj ruku jednu pet minuta ili deset, a kamol deset, a kamol deset godina ili hiljadu godina. Pa nek vidi, hoće li moći izdržati, hoće li moći izdržati džehennemsku vatru. Znači od toga koliko nam je duša čista, odnosno koliko očistimo zavisi i naša sreća na onome svijetu, gdje ćemo završiti? I ako, imamo to na umu, onda znamo šta nam je činiti. Sve svoje napore, svu svoju energiju usmjeriti ka tome i to učiniti našim prioritetom da čistimo svoju dušu i odgajamo je na ovome svijetu. Odnosno, da je spasimo. Da je spasimo. Često se navodi termin, jeli, kaže, spasenje duše. Čovjek spašava svoju dušu. I čovjek je upropaštava. <clears throat> Inače, uzvišeni Allah je stvorio čovjeka, e, stvorio njegovu dušu da je sklona i zlu i dobru. To jeste duša može da čini i zlo i dobro. E sad zavisi od čovjeka zavisi od čovjeka gdje će usmjeriti. Zato uzvišen Allah kaže ona, onaj koji je stvori, stvori dušu pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini. Znači urođena je u nama, u nama je urođeni put dobra i put zla. Duša će prepoznati <clears throat> i put dobra i put zla. Sve zavisi kako je mi usmjerimo. Znači spas je za one i spasenje duše je za one, za one koji shvatili ovaj cilj. Koji shvatili da je cilj očiti dušu i spasti i koji su shvatili, shvatili svrhu života. Oni su, znači, pravi bogataši. Oni imaju veliki kapital, neprocjenjiv. Makar nemali šta obući, makar nemali šta pojesti. Oni su pravi, pravi bogataši koji su shvatili svrhu života i cilj života. Jer oni, oni ovaj, stvaraju svoj ulog i zalog na onome svijetu. Na kraju krajeva svo bogatstvo ljudsko čovjekovo na ovom svijetu ostaje. Samo ono što potroši on ima od toga. A šta može čovjek potrošiti? Vrlo malo. Može čovjek imati miliona i milijarde, ali teško sve potrošiti u užitak, da, da sebi priušti užitke neki. Čovjek ne može pojesti vola. Može pojesti malu porciju ili e, jela, mesa. Ne može popiti cisternu pića. Može popiti čašu, flaš, litar, dva. To je to. Što se tiče onih koji su prepustili duši da ih vodi i pustili je njenim uživanjima i prohtjevima, oni su stradalnici. Bez obzira koliko sebe smatrali uspješnim koliko sebe smatrali ali da, su, da su na pravome putu, da su uspješni i tako dalje. Propali su i na Dunjaluku i na Ahiretu. Zato uzvišeni o njima kaže onda će onome koji je objestan bio i život na ovome svijetu više volio džehennem prebivalište sigurno postati. Ovo je od Allaha prijetnja. Vaid što se kaže, prijetnja. Allah prijeti onima koji su objesni koji su ohol, koji su inađije i koji više vole život na ovome svijetu. E sad ovo je sporno malo. Sporno je jel, da mi malo sebe prispitamo, vidimo da, kakvi smo mi po ovom pitanju. Da li uistinu šta mi više volimo. Pa ćemo naći da smo po tom pitanju malo, ovaj, malo u kritičnom stanju. Šta čovjek, šta pravi vijenik treba više da voli? Ahiret ili Dunjavuk? Ako kaže jeste ja volim ahiret, ako to izjavi, onda to treba potvrditi svojim djelima, svojim stanjem. Ako više voli ahiret, neminovno je da će više raditi za ahiret, da će više spremati djela za ahiret. Da će Dunjaluk koristiti samo kao polje, kao polje gdje će zasijati ovaj plod, a gdje će zasijati sjeme, a plod će naći na onome svijetu. Međutim, kod nas, kažem, kad govorim kod nas, mislim na ljude koji znaju za Allaha, često Eh, dođe u pitanje, znači ovo, da li uistinu više volimo onaj svijet ili ovaj. Jer posebno mi ovim vremenima, eh, savremenim, modernim vremenima, kada, su, kada je mnoštvo izazova, kada, jeli, kada čovjek, kada ga mnoštvo toga dunjaluka privlači, teško, je li onaj možemo, da nam ta ljubav prema Hiretu bude iznad ljubav prema Dunjaluku. Ako to ne uspijemo, onda smo u velikoj opasnosti. Prve generacije muslimana koji su nama najveći uzor, shvatile su ovo o čemu govorimo, shvatili su šta im je cilj svrha života i pored toga što su bili učeni u tim islamskim disciplinama u fikhu, poznavali su propise detaljno halale harama, obični džematlija, odnosno obični džematlija ili, ili muktedija je znao kod danas mnogi ili učeni, tako pod navodnim znacima kod nas, E, također bile su e, mnoge halke po džamijama, Kur'ana, hadisa, edeba, odnosno ahlaka, što mi danas nažalost nemamo, nažalost osim u rijetkim slučajevima. I oni su, znači, pored tog znanja, kvantitativnog, oni su imali to kvalitativno znanje, kvalitativno znanje koje utječe na čovjeka, koje ostavlja traga na čovjeka. Jer ako govorimo o odgoju duše, čišćenju duše, ne možemo, a da ne spomenemo značaj i ulogu znanja. Znanja o čemu? Znanja o vjeri. Ne znanja o informatici, o matematici, da je to znanje korisno. Islam postiče na svaku, da se ne pogrešno shvatili. Jer vrlo često se, moram malo, malo digresiju napraviti, vrlo često se iz predavanja uzme jedna rečenca pa se tumači pogrešno ili zlonamirno. Uzmu ljudi, kažu ovi pozivaju samo ahiretu. Samo ahiret pozivaju. Kaže i zapostavljaju, kaže on negiraju i matematiku i nauku i sve ostalo. To su kaže primitivci. Primitivci. Samo da naglasim, kažem da islam pridaje veliku pažnju i to naglašavam nauci, svakoj korisnoj nauci i postiče na to, međutim glavna nauka je nauka o Allah, nauka o vjeri. To je prva nauka. To je obaveza svakog muslimana. Što potvrđuje riječ poslanika alejhi salatu wasalam, "Talabul ilmi feridatun ala kulli muslim." Straženje nauke o vjeri je obaveza, far za svakog muslimana. Obaveza. Znači da naučimo vjeru onoliko koliko će nam biti dovoljno da budemo solidni ili dobri muslimani. Znači ove prve generacije su, pored toga što su imale te škole fikha i hadisa, imale su škole odgoja duši, gdje su imali kružoke, kružoke gdje su bavili odgojem duše, gdje su iščitavali djela djela iščitavali su Kur'an i poslanikov hadis koji govori baš o odgoju duše i radili su praktično na tom planu. Zaduživali su, znači taj njihov učitelj koji recimo poučavao određenu grupu, on je zaduživao. Šta da urade u narednoj sedmici ili u narednom mjesecu da bi doprinijeli čišćenju svoje duše i odgoju svoje duše. Čovjek, iako treba najviše da radi on sam na sebi, on ne može opstati bez zajednici, bez društva. Ne može sam opstati mora se družiti s nekim. Zato je na putu odgoja i čišćenja duše veoma bitan faktor društva. S kim se družiš? S kim provodiš vrijeme? Je li, je s onima koji te navode na zlo ili na dobro? Je li s onima od kojih imaš koristi? A hiretske ili s onima od, od kojih sam možeš čuti praznu i šuplju priču? E, Navešću jedan primjer e, jednog islamskog učenjaka, jel, Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi, Kaže, stigao sam jedne prilike u Damask i došao kod pisara hadisa. Prošao sam pored Halke Kasima El Džuija, kaže, a oko njega su sjedili ljudi kojima se on obraćao. Znači, to je primjer ovih halki koje su oni imali u to vrijeme. Kaže, zadivio me taj prizor, pa sam im se ja pridružio. Upućujući im savjet između ostalog, ovaj, jel šejh, im je rekao, nastojite da kod sebe izgradite sljedeće osobine. To je znači bilo, bio praktični primjer kako se odgaja duša, kroz savjet, kroz savjete, kroz praktične primjere. Pa kaže, kad ste prisutni da drugi ne znaju za vas, hoće ukazati da čovjek treba biti skroman, ponizan, da se ne ističe. Kad ste prisutni da drugi ne znaju za vas. Kaže druga, kad ste osutni da to ne osjećaju. Opet vezano za ovu prvu. Da ne osjećaju da ste osutni. Treća, kad ste, kaže, prisutni da od vas ništa ne traži. To jeste da, da se ne pokazujete da se ne pokazujete pred, drugima, da ste vi neko od koga treba nešto tražiti, ko, ko može nešto ponuditi drugima. Četvrto, kad nešto kažeš da to ne, da to ne prihvati, da budeš spreman kad nešto kažeš ljudima, da ti bude svejedno ako im kažeš da to ne prihvataju od tebe. Kad nešto uradite, da za to nagrađeni ne budete. Znači da ne očekujete nagradu kada nešto uradite, a nagrada može biti i pohvala, da vas neko pohvali. Nemojte to očekivati ili ako to ne dobijete da vam bude svejedno, da se ne osjećate neugodno, vidi nikome me nije pohvalio. Šta ja kaza, pametno i šta učini dobro, niko me nije pohvalio. Kaže također vam preporučujem još četiri stvari. Kaže, ako vam se nepravda učini, vi je ne činite drugima. Savjeti koji su jel, lahke na jeziku, međutim teško isprovesti u praksi. Kaže, kad vas hvali, ne radujte se. Kad vas hvali, ne radujte se. Jer onaj ko se raduje, ko se raduje svojoj hvali, ili kada ga drugi hvali, može time poništiti svoje djela. Ako te neko hvali za neke osobine, za neka djela, možeš to poništiti jer može se kod tebe probuditi e, samoljublje, odnosno samodivljenje. Isto tako, ljudi vas mogu hvaliti za nešto, a vi u stvari niste takvi. Kaže, najveći neznalca je onaj ko se raduje kada ga ljudi hvali za nešto što nije pri njemu. Oni misle, vide ovako i oni ga vide vanštinu njegovu i oni ga hvali. Ili vide da je uradio neko djelo, on ga uradio s nekim drugim ciljem i namjerom. Najveća neznalca, jadnik je onaj ko se, ko se raduje kad ga ljudi hvali za ono što nije pri njemu. Kaže, kad vas kude, neka vas to ne uznemirava. Kad vas kude i kad iznosi vaše mane neka vas to ne uznemirava. Četvrto, kaže, kad, e, kad vas budu u lažu tjerijevali, ne srdite se. Sve su ovo, znači, stvari, kažem, koje su lahke na jeziku, malo slova i riječi, međutim, teške u našoj stvarnosti, u našoj praksi. šta je u stvari odgoj duše? Kada govorimo o odgoju duše moramo naglasiti da je to u stvari čišćenje, njeno duhovno čišćenje od svih grijeha, od grijeha i negativnih osobina. Ovo drugo je preče. Čišćenje duše od svih negativnih osobina. Mi znamo da se čovjek rodi sa određenim nasljeđenim osobinama, međutim većinu osobina stekne u svome životu, u svojoj mladosti, u svojoj ranoj i ovaj, kasnoj mladosti i čovjek kroz svoj život treba da radi da, da navikava, u stvari to je navike, trening, da navikava sebe, baš ovo čemu ovaj ših govorio, što im je predložio, da navikava sebe na ovu. Da se ne raduje kada ga drugi hvali, da bude skroman, da teži ahiretu, da se ovaj ne srdi kada ga kude, kada ga ulažu, tjerivaju i tako dalje. To je, to je znači praktičan, praktičan odgoj duše. Znači da se čuva osobina kao što je licemjerstvo, usiljenost, pretvaranje pred drugima, oholost, gordost, zavis, zloba, samoljublje, pohlepa, prekomjerna ljubav za ovim svijetom. Znači, e, ljubav, umjerena ljubav prema ovome svijetu je dozvoljena i to je dio čovjeka, toga se ne možemo tarasiti, možemo to svesti na minimum, međutim uvijek čovjek ima nešto što voli na ovome dunjalku. I nasuprot toga treba se okriti suprotnim pozitivnim osobinama. To je odgoj duši. Pazite, to se ne može postići preko dana. To zahtjeva truda, vremena, to zahtjeva promišljanja, zahtjeva žrtve i oni koji budu najviše ulagali na tom putu, oni će uspjeti. A oni koji budu olako shvatali ovu zadaću i ovaj cilj, oni će ili djelomično očistiti dušu ili neće očistiti. Posebno kažem, značajno je govoriti o očišćenju duše u ovim vremenima kada je mnoštva tih duhovnih prljavština koje prljaju dušu, htjeli mi ili ne htjeli. To vam isto, znači, kada da idete ulicom i pazite da se ne uprljate, idete putem, međutim, takvo vrijeme, recimo da ljudi bacaju smeće kroz prozore, pa vi htjeli ne htjeli, neko vam baci smeće na glavu ili na vas. Tako u ovom vremenu. Vi izbjegavate, znači, te duhovne prljavštine, međutim, E, bez vaše volje izbora ljudi vas u stvari vrijeme u kojem živite prlja vas duhovno. Zato je veoma bitno znači u ovim vremenima da što češće čistimo dušu i odgajamo. Mi spominjemo dva pojma, čišćenje i odgajanje. Čišćenje e, e, jeste da očistimo dušu od grijeha i od negativnih osobina, a odgajanje je da i navikavamo na suprotno. Znači jedno bez drugog ne može. Znači ne možemo odgajati dušu bez čišćenja bez čišćenja od grijeha. Ne možemo je odgajati bez toga. Kaže, duše obolijevaju, kaže im Kajim da duše obolijevaju kao i tijelo. Duša može oboliti kao i tijelo. Imaju razne bolesti duše. Razne bolesti duše. Vesnim, kaže im je rekao, kaže, srce obolijeva. Kad se kaže srce često, znači u toj terminologiji, misli se na dušu. Srce obolijeva kao što obolijeva tijelo. Ne misli se na ovaj organ, srce koje kuca, jel, koje pumpa krv. Misli se na, ta, na, na tu čovjeku, na njegovu dušu. Kaže, boljeva kao što boljeva tijelo, a lijek mu je u teubi, pokajanju. Teuba je nešto, iskrena teuba, teuba, teuba suha je nešto što najviše čisti, čisti čovjeku dušu. Kaže dalje, <clears throat> kaže, duša hrđa ili zamagli kao što zamagli ogledalo zamagljeno kao gledalo kad, kad puhnete u njega, ono zamagli ili od pare i kaže, a čisti se zikrom, spominjanjem Allaha. To su te manje naslage griha. Kaže, duša ogoli kao što ogoli čovjek, ostane bez odjeće, a odjeća joj je takvaluk, bogobojaznost. Duša se najbolje može okititi bogobojaznošću. Kaže, i ožedni i ogladni kao što ožedni i ogladni tijelo, a hrana i piće mu je spoznaja Allaha spoznaja Allaha, ljubav prema njemu, oslonac na njega i pokajanje. Znači ovo su riječi koje su istinu velika poruka i veliki jeli, ovaj, šaret nama kako da se ponašamo u, znači, u našem odnosu prema našoj duši. Ono o čemu sam malo prije govorio jeste znanje. Bez znanja ne možemo zamisliti odgoj duši. Neznanje je čovjeku najveći neprijatelj. Neznanje i slijeđenje prohtjeva. A iz neznanja proizilazi sljeđenje prohtjeva. Jer oni koji, koji poznaju Allaha, ne, ne, ovdje neću govoriti o, znači, o tim pravnim propisima, nego oni koji su poznali Allaha, njegovu veličinu, moć, koji su poznali svrhu i cilj svoga života, oni, oni imaju znanje. I to znanje znači koristi. Jer kaže islamski učenjac inače znanje dijeli na dvije vrste. Ilmul lisanu a ilmul kalb znanje na jeziku, znači to je to uh, kvantitativno znanje, kada čovjek ima informaciju, a dođe čovjek, uh, posebno danas to se cijeni, ja, danas se to cijeni čovjek drži predavanja ili na nekim seminarima i tako dalje ili na tribinama, pa puni informacija, puni informacija o historiji ovoga ili onoga, puni informacija o nekim recimo istaknutim islamskim ličnostima, zna njihov život, zna njihovu njihovu misao, njihovo, njihov jel, intelektualni rad, tako dalje. Međutim, od takvog znanja malo ko ima koristi. Malo ko ima koristi. Znanje, ilmul kalb, je ono znanje koje ostavlja na traga na čovjeku. Koje mijenja, mijenja njegovu dušu, mijenja njegov život, odnos prema životu, mijenja tok njegova života. Zato se poslanika ili Islatu utjecao <clears throat> o znanje koje ne koristi. O znanje koje ne koristi, pa je govorio Allah minni audu bike min ilmi la enfa. Gospodar moj, utječem se od znanja od kojeg nema koristi. <clears throat> Naveću vam jedan primjer, kaže, prenosi se da je Šibli, jedan poznat islamski učenjak, učio kod 400 učitelja. 400 učitelja. Mi danas, jel, kad bi 40 mogli naći, bili bi sretni i uspješni. Kaže, i on u vezi svog sticanja znanja kaže, pročitao sam 4000 hadisa, Kaže, pročitao misli tu da je dobro iščitao i razumio, da je izvukao propise iz njih. Pročitao ih pred ljudima. A zatim sam, kaže, odabrao samo jedan hadis. Od tih četiri hiljade odabrao samo jedan hadis. Kaže, da radim po njemu. <clears throat> da radim po njemu. Samo da uzme jedan hadis kao vodilju u svome životu. Pa kaže, to je hadis kojem poslanik Ali se nam kaže, radi za dunjaluk onoliko koliko ćeš na njemu ostati i radi za ahiret onoliko koliko ćeš na njemu ostati. Radi za Allaha onoliko koliko potrebu imaš za njim i radi za džehennemsku vatru onoliko koliko ćeš u njoj moći izdržati. <clears throat> Ovaj hadis mislim da ga ne treba ni komentarisati, tako je jasan. Tako je jasan, upečatljiv, pun poruka i pouka. Znači ponovit ću ga još jednom radi za Dunjaluku onoliko koliko ćeš na njemu ostati. Svi znamo koliko ostajemo na Dunjaluku i radi za ahiret onoliko koliko ćeš na njemu ostati, a na ahiretu se ostaje vječno. Radi za Allaha onoliko koliko potrebu imaš za njim. Mi bez Allaha ne možemo. I radi za džehennemsku vatru onoliko koliko ćeš u njoj moći izdržati. To je ono o sam malo prije govorio. Da čovjek se kaže ja ću malo izgoditi pa ću izići. <clears throat> to je uspjeh, to mu utjeha. Znači, kada govorimo, draga braćo i poštovane sestre, o ovom odgoju duše i čišćenju duše, to treba da bude naš prioritet u životu, naša preokupacija. E, ne treba zanemariti e, i druge segmente života, ne treba zanemariti druge nauke, ne treba zanemariti i blagodate Lave koje je dao ljudima, ali treba iskoristiti onako kako, kako nam je naređeno, A naš prioritet, preokupacija svakodnevna treba da bude kako odgojiti svoju dušu. Otkad ustanemo pa dok ne, legnemo u našu postelju. Ili kako je sačuvati. <clears throat> Jer duša se i preventivno znači čuva, čisti od, ovaj, štiti od grijeha. Da ne padnemo u grije da, ne, da ne uprljamo. A nećemo govoriti večeras o tome <clears throat> čime se sve duša prlja. Duša se prlja svim grijesima, i malim i velikim. Što je veći grije veća je prljavština, teže je očistiti. A čisti se svakim dobrom, svakim dobrim djelom. A najbitnije je pokajanje. Pokajanje i učenje Kur'ana. Učenje Kur'ana, vestim poslanika Ali Islatu je rekao da srca hrđaju ili duše hrđaju kao što hrđa gvože, a čiste se <clears throat> sa dvije stvari ili dvijema stvarima, to je učenje Kur'ana, Allahovi riječi koje uistinu čiste dušu i sjećanjem na smrt. Te dvije stvari, ako je čovjek upražnjava svakodnevno, bit će mu dovoljne da očisti svoju dušu od grijeha. Molim uzvišnjog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi napravi put, da nam da dovoljno snage i motiva <clears throat> da ustrajemo na putu istine, da sačuvamo svoju dušu od grijeha i da ih očistimo od onih grijeha koje smo počinili. Znači, e, cilj nam je bio ne da kažemo nešto novo, nego da se podsjetimo, da obnovimo svoje motive, da obnovimo svoju energiju, jer e, vjerujte ovim vremenima ovaj, E, imamo stalnu potrebu za tim, da se podsjećamo. Zato što e, mnoštvo je toga sa strane što odvraća naše misli od ovoga. Mi sve ovo znamo i kad Kur'an čitamo, ovaj, posjet, prisjetimo se toga. Međutim, dok iziđemo vani u stvarnost ili u naše znači, svakodnevne poslove, dosta toga zaboravimo. Zato je potrebno da se svakodnevno i sami posjećamo, čitajući mi literaturu koja govori o odgoju i čišćenju duše, i da dolazimo na predavanja i kružoke gdje se, gdje se podsjeća na to, gdje se spominje Allahovo ime i gdje se poziva eli, čišćenju duši. Kulu kavli hada wa stakfirullahi li velikum fe stakfiruh innehu wal gafur rahim. والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله حادينا والفرحة تحيينا نور الله حادينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله حادينا والفرحة تحيينا ذكرانا ترسل أنسام تحيي وادينا تحيي وادينا تحيي Imamo neka pitanja, znači vezana za temu, idemo i žure i tamo utakmica počela. E, pa ću mi ubrzati to. Kako čovjek može uraditi teubu? Vrlo jednostavno, znači u, našem umetu Allah je dao olakšanje čovjek kad uradi bilo kakav grije, pa čak i širk, dok je živ može se pokajati. Znači mora te oboje ispuniti e, uvjete svoje, da se čovjek iskreno pokaje, da donese čvrstu odluku da se više nikad neće vratiti tom grijehu, da osjeća grižu savjesti, što je činio taj grijeh, a ne da osjeća kajanje što će ga ostaviti slast, da se, da se prisjeća na to. Znači da je i momentalno da ostavi grijeh. Ne da kaže, evo ja se danas pokajat, ali tek ću za mjesec dana implementirati tu teubu. Jel? Nego momentalno mora se pokajati i ostaviti grije. Momentalno. To znači uvjeti teubi da je iskrena teuba i dovoljno je čovjek da, da u svojoj duši čak nije uvjet da, da to riječima kaže. Mada je lijepo da čovjek, ako se kaje za određeni grijeh, ili se kaje za jedan period svoga života, prekida, povlači crtu, kaje se, lijepo da uzme sklanja klanja dva rekiata, i da poslije toga učini teubu, Allah će mu oprostiti svakaka, svaki grije bez obzira koliko grijeha prije toga učinio i kakvi grijesi bili. Jer poslanik Salatres nam kaže teubetu tu ma kableha da teuba briše sve grijehe koji su bili prije nje. Znači postoji opća teuba i postoji posebna teuba. Opća teuba je da čovjek kaže kajem se za sve grijehe koje sam činio do sad i više je nikad ne činiti. Ili da se kaje za određeni grijeh, za određen svoj propust, recimo ogovarao je, kaže od sad kajem se za, za taj grijeh, više nikada neću nikoga govoriti, znači on precizira za koji grijeh se kaje. Mada je je li preporučeno svakodnevno da čovjek čini teubu i stikfar, kao što je to preporučio poslanik alaih salatu i po stotinu puta je to činio dnevno, za one grijehe koje čovjek smetne, koje smetne, zaboravi, i male i velike, pa treba uvijek tražiti i oprosta za te grijehe. Mnogi još teorije o tome gdje se Allah nalazi, šta je u stvari istina. Pa nema mnogo teorija, ima ovaj, kuranska istina, gdje, gdje ovaj, tačno kuranski ajeti upućuju da je Allah eh, na, na svome prijestolju, odnosno na aršu, iznad sedam nebesa. Iznad sedam nebesa i da na to upućuju, da na to upućuju mnogi hadisi, direktno upućuju na to da Allah uh, eh, feuka arši, odnosno iznad svoga arša, na svome aršu. Međutim, e, postoje znači razmišljanja, odnosno učenja koja govore da Allah na svakom mjestu. Allah jeste na svakom mjestu svojim znanjem i svojim nadzorom. Jeli? Svojim znanjem i svojim nadzorom. Međutim, Allah svojim pićem, kažu i on je na svome aršu. vrijednost klanjanja namaza u džematu poznata je, znači 25 ili 27 puta je vrijednije klanjati u džematu nego e, posebno, odnosno nego na, da čovjek klanja sam. Širk je pripisivanje Allahu saučesnika, odnosno da se nekom drugom mimo Allaha čini e, neka vrsta ibadeta koja se samo Allahu smije činiti. Da čovjek moli čovjeka da, da mu upućuje dovu recimo za nafaku ili da, ovaj, da, da izliječi e, njegovog bolesnog ili da mu, da mu učini nešto što niko nije u stanju osim Allah. Ili, bilo, i da, ili da mu čini seždu ili da mu prinosi žrtve, to je širk. Kod nas danas ma, postoji, dosta tih sujevira koje su prisutne našem narodu, recimo sujevjera koja su onako raširena ne samo kod muslimana, nego ta gatanja i proricanje sudbini koja mogu čovjeka dovesti do, velikog širka, jer ima veliki i mali širk, veliki širk izvodi čovjeka iz vjere, mali ne izvodi, nego se smatra, smatra se velikim grijehom. Što tiče kakva je kazna za licemjere, e, mnogi kuranski ajeti, pa čak i sure govore o licemjerima, o munaficima koji E, se javno predstavljaju da su muslimani u stvari nisu, negiraju to svojim srcem, nego se pretvaraju. Dovoljno je samo navesti jedan kuranski ajet koji uzvišen Allah kaže Inel munafiqine fi drkil esfel minan nar. Kaže, munafici licemjer će biti na dnu džehennema, gdje je najžešća vatra, najžešća kazna. Znači oni su gori od nevjernika, od ateista koji kažu mi ne vjerujemo i mi smo ateisti. Nego oni koji se pretvaraju da vjeruju, a u stvari nisu vjernici. S obzirom na veliki broj knjiga ispravnog i neispravnog sadržaja koje su opticaje kako da prosječan čovjek prepozna ispravne i kloni se neispravni, teško može prepoznati e, sam ako nema dovoljno znanja da razluči šta je ispravno, šta nije. Jednostavno čovjek treba da pita e, one koje, koje ima povjerenja e, kakve knjige treba da čita, da, da mu recimo, da mu se ne podvali kakva neispravna učenja u islamu i da Inače, mjerilo je, mjerilo je, pazite, mjerilo su izvori. Kur'an i sunne, to je mjerilo prije svega. I e, recimo tumačenja e, prvih generacija muslimana, istaknuti i priznati autoriteta ovog vremena. Znači, e, ako ono što kaže Kur'an, to je jasno. Ono što kaže vjerodostojan sahih i to je jasno, to nema polemike. Samo pitanje tumačenja. To je malo sporno. Pitanje tumačenja. A naj, ispravniji metod i najsigurnije tumačenje su nam dale prve generacije muslimana. Tumačenje Kur'ana i Sunneta. Oni su to apsolvirali, završili s tim. Znači, Kada su pitanju temelj vjeri. Imaju određena pitanja e, koja se javljaju u svakom dobu, nova pitanja, novonastala pitanja, to se rješava ičtihadnom, odnosno rješavaju, rješava ulema tog vremena. Međutim, pitanja vjerovanja, pitanja temelja vjere su jasna. Tu vam ne može niko podvaliti imanski šarti, ima islamski šarti, vjerovanje u džennetu, džehennemu, sudnji dan, da će ljudi polagati račun, da, da ima vatra, da ima džennet, to niko ne može negirati, niko vas tu ne može prevariti. Imamo li još pitanje? Misliš šta ja mislim, jel misliš, pitaš šta ja mislim ili šta... Znači, pa, inače Tesavuf, on je pojavio se znači u prvim stoljećima islama. Ali ovaj cilj e, tih ovaj, težnji, tih ljudi koji su se posvetili o, ibadetu i zuhdu, odnosno skromnosti, je bila reakcija na e, raskoš i na a, <clears throat> e, rasipništvo koje se pojavilo u, među muslimanima u to vrijeme. I oni su htjeli da ukažu, znači baš ovo čemu smo večeras govorili, na čistoću i čišćenje duše, na više vezivanje, više za onaj svijet. I to je u početku, naravno, tesavuf, nije bitno ime, bitna je suština, zove kako hoćeš. Znači, bio je e, dobra namjera i cilj da se ljudi odgoje, da odgoje duš, da se ne vežu za dunjaluk. Jer kad su e, bila muslimanska osvajanja, kad su počeli osvajati dunjaluk, pa namnožilo se bogatstvo, ljudi se počeli kvariti, pa počeli praviti visoke palače, gomilat zlato i srebro i tako dalje, uživati u tome, pojavilo se to nešto što se zove tesauf, jel? Međutim, vremenom, i to je činjenica da je se u tesauf uvuklo mnogo što šta, što nema utemeljenja u islamu, što nema utemeljenja u islamu. U osnovi tesauf je bila pozitivna pojava i znači imala je te ovaj, dobre namjere, međutim vremenom se svašta tu uvuklo. Prije svega dosta grčke filozofije je utjecalo na to, pa se mnoge stvari poprimile. Vi sami znate, vidite da, da danas recimo ono što se naziva sufizam danas, ovaj, da ima različite nekakve tarikate i metode pa e, koje u potpunosti odudaraju od islamskog učenja, probadanja, plesanja i ostalo, što nema uopće ovaj, nikakvog utemeljenja u islamu. Toliko, ako nema više pitanja, izgleda da nema. Ima, bujru. Znanje u srcu. Znanje u srcu to je ono znanje koje ostavlja traga na čovjeka. Kad čovjek pročita hadis ili ajet, ovaj, ostavi na njega traga i radi praktično, provodi taj ajet u svome životu. A to je jedno znanje. To je običan čovjek ili čita hadis pa to ostavi traga na njega. I odmah to prakticira u životu. S druge strane imate čovjeka koji e, recimo može poznati čita sened, lanac tog hadisa i pouke i poruke što je rekao ovom hadisu, ona ovom, ali on u svom praktičnom životu nema ništa od tog hadisa. Može se vam zvati doktor, profesor, akademik, šejih ovaj onaj, ali od tog hadisa nema nikakve koristi. I on ako taj hadis kazuje drugima i oni se koriste od tog hadisa, jel? On je kao svijeća koja svijetli drugima, a sama gorila. Kao što kažu jel, islamski učenjaci. Drugom svijetli, a sama sagori. Da li gledati igrane filmove? i vaše mišljenje po pitanju gledanja televizije. Dozvoljeno je gledati sve ono što je po islamu dozvoljeno. Bez obzira bili igrani ili, ili ne igrani, jel? Ili izigrani. Znači, e, do, uopće je dozvoljeno gledati televiziju, kao što je dozvoljeno gledati prirodu. Ne možete je dozvoljeno gledati, gledati ovaj, rijeku kako teče i i ovaj šumu ka, kako lista. Dozvoljeno je, ali ako ima u toj šumi nešto što je nije dozvoljeno, onda ta šuma ne smije gledati. I ta rijeka. To je znači odgovor. Tako i na, za filmove. Ako je poučen film, ako nema na njemu tih dijelova koji su zabranjeni, mada rijetko takvih filma ima, jer danas se film naziva umjetnošću. Danas, evo vidimo mi recimo ima ovih filmova, reklamiraju se te Grbavica, te Kraula, te ovo. Pa svašta se tu može vidjeti. Jedan musliman ne može tu, kaže, i umjetnost je on sa njom blud čini, goli. To umjetnost. Ili film, čuo sam ovaj zadnji što izišao Karaula, da je to prostaklog živi. To je sam psovka i lajanje. I zar to možemo nazvati umjetnošću? To jest za nekog umjetnost, ali po našim mjerlima, e, po muslimanskim mjerlima, to nije umjetnost. To je, to je krkalnog živi. Inače, pitanje gledanja televizije. Televizija je veliki izazov danas. Mi to moramo priznat. Moramo se suočiti s problemom. Malo kod danas da nema televizije. Mada e, neki zagovaraju da je bolje nemati i bolje je nemati televiziju. Međutim, e, izazo, izazovnije da ispitamo sebe. Bojirom e, ima televiziju u svojoj kući. Međutim, ispitaj sebe koliko se možeš kontrolisati i ka, kakve, si, kakve si vjeri. Mada je, kažem, teško, ali eto, čovjek treba da bude oprezan. Jer danas na televiziji vrlo malo, mali procenat tog programa je koristan i da, da je ovaj ispravan sa, sa aspekta islama. To je uglavnom znači pozivanje zlu, nemoralu, golotinja i ostalo. Ako nema više pitanja... Ako nema više pitanja... Jedino Hugo i BHT bebe nemaju ništa. Oni vam sve da vas nagradi što ste došli. Braćo, pustite sestre da izađu prve.